հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Շահմուրադ են նաղլա Մին թակավերու 40 տղայային, ոզիմա 40-ն էլ պսակ է։ Շորն կամ շոր հունց թակավեր չընդգտանում, որ 40 աղջի գինի։ Ավելի թակավեր են տղեկը, թակավեր են աղջկոր ասննալու զիդիս։ Մտածում են, մտածում, վերջի մինոր լող ծիվուրվում են, զենքերնն յորոնում, իրանց քաղաքան դուսկյամ վերքինին օրիշ երգիրում շորկան հունց թակավեր կտանան վեր 40 աղջիկինի օզեն յետտերնան Իրեսնին աղբերքը վեր տանան դուսինկյամ քուչիր աղբորը շահմուրադեն մարը թողմչի վեր նհտնքինի ասմա ա դու քուչուրս կարիլ չկս քինացած երկար հղացա դժեր տղեր կնգին պետք չդու քինաս Շահմուրադը քաղաքան դուսակյամ սկսում իմ պարավ ու հովերու քարավ տալը։ Այդ պարավն էլ թա վղս կլխե հետ 39 աղբերքդ քեցալն կորչին, որ լավներ տուելն հտնն կքիներ կորչիր։ Շահմուրադը այդ խոսքը քվրսկանոմա վազատամ մորոկոշտու բենին թայրը հրցնում ամմն հինչ գյուդում աղբերքը սկիյուրան թավոլներս էլ չնլալ։ Ձին եհարում շաշկան կապում հտարներան քինում։ Շատ ակենամ թաղրեք հրցանա եշմա տեսնում իր նախբերքը մինտան հվակված, ուր խոթուն սարկած, քեփանանում, օտոման խմում, զարապատանում։ Շահմուրադը ուզում է թահանց անամուտանա, տեսնումա հրցանա մին հենք կլխանը օշա բիդի իրանց մտանումա։ Թխումա տրա կլխանեն կտրում սպանում, կտպրոշը կտրում կծում խուրջինը։ Դրանա հետը մինգել վեց կլխանը մին օրի շոշապակյամ։ Թխումա տրա կլոխնել ա կտրում սպանում, Էլակտ պրոշը կտրում գցում խուրջինը, օխտ ու կլխանը մինորիշ օշապելակյամ։ Դրանելա սպանում։ Կտպրոշը կտրում գցում խուրջինը, դրանայետը ցին նստումա, խուրջինը ցիավը գցում, կենամ նիմոնում մին մոտետոն թա մխրը ջուրոզի իրես նանցերքերը լովանա։ Բյուրդան եշմա տեսնում է տանը մին չտեսնված հյուրիփերի աղջիկ։ Էլ ամմն հիշ մնան գցումա։ Այդ աղջկանը հրցնում աթա դու հովս տաթա ես ինչ թակավոր են 40 օղջկոր անցը քուրնում 40 ամնել իրեք դövին կշտին ենենք պլենինգյաց շահմուրադը կլխովանգյում վերետ իրեք դövերը իրան սպոնոտասնն տա ամմնհին ճտղջկանը կշտին ասոմա դրա մուտանան յորոնում քցմյուրան մաննը քվորցը մուտունեկն էլ յորոնում քշերեն կսմտանում թակուն գցում աղբորցում մաննարնեն աղբերքը կոնելած եննում մծ աղջկանը մտան անկցումա մծ աղբորոմանը, մաշնակը մշնակը, տի ամակյա յուրանց յաշին, յուրանց բաբին։ Էքսը աղբերքը երընկնում տեսնում շահմուրադը յուրանց կողքն կոնիլած։ Յուրանց լուղջին մններներն են միմիմ մուտանա։ Հրցնում են թա շահմուրադ խերենի ինչա պտահալվեր եկալս։ Շահմուրադը թա Ես իմ ձեզ մահա բրծծրալ, հրցնում եք թա ինչա պատահալ, տանք, հվատում չեն։ Շամուրատն ասում է խորջինը հնե գրախտիրած։ Քեզ այդ պիրեք ամեն ինչ կգիտակ։ Մին մինքն ամն թա պիրին կարամչն։ Երկու երկու ինքն ամ թա խորջինը պիրին էլա չեն կարում։ Իրեք հավ 4 ավելա չեն կարում, ինքը մնակ քնամա խորջինը յորոնում պիրում։ Ուշուկներ են կտպրուշներն վրացում թա սահան քնելալ ձեր կթռներ են տակին գիտալիս չկլալ։ Տրանայետը տրահանք թա շահմուրատ, դու օրաստենը մրմծ աղբերնս։ Մունք լողքո խոսկավնն քիննական։ Ինչ ու էր ասես լողքո խոսքը ետ չենք տլական, անջգո քննական։ Շամուրադը տահանց թողոմատեղ գերն թակավարեն 40 օղջկոր անցը պիրում, վերտանեն իրանց հորոկոշտու հրսանեկյանեն։ Բյուրդան եշում ընտեսնում հրցանա մին օրիշ պենակյամ, կսի խոս, կսի մարդ։ Տա տահանց վերմուտանամա ախբերքը օզոման սպանը Շահմուրազը թողում չի։ Տավեր լապ մտանում է Շահմուրադեն ասում է. «Քենել պիտի ես ինչ ծովնանց կենաս։ Ես ինչ թակավարել աղջիկանը ինձ հետ է պիրիս»։ Ախբերքը նորություն օզում թատրանը հետ կռվանեն, սպանեն, Շահմուրադը թողում չի։ Ուրան թիրջկանցին նստում է, քնում է այդ ծովնանց կենում, ծովեն են գոլին տեսնում մին պարավ կնեք, ուրան տանը ռաչին նստած։ Տաթա ազի ազի ինձ ղոնախ չես յորոնել Տաթազ ինքը մտա, ինչավ գոնալ գերոնեմ, ոչ ուտելի ունեմ, ոչ խմելի։ Տաթա, վեր փող տամ, կկարես ինձ թե ուտելի տեսնեն ինք ունես, այդ պարավոթա կկարիմ։ Դու սանում մին հապուր ոսկե տամ, պարավոքերամա տեսատենա ինք ունում, ոսկեն կոսնել մնամա յուրան։ Ուտել են խմել են յետը շահմուրադը հրցնում աթա, ազի, պա ինչավ սապրում։ Պարավոթե թակավերեն աղջիկը դյուսմոնում են գմե բաղումը շորացում բոլուղ անուղնեն հացամածա տամնից օտոմում շամուրադը դաստի մաննը կծումա գլխով անգյուն վերտա հենց յուրան շորեկած աղջիկնա Մին հապուր վսկայատամ թա ազի կկարես այդ աղջիկանը դյուսոնես մխրեգրախտեղ ոզումն փղճցնեմ Բարավը ջուբերն արդեն վսկավլացածա թա խեչիմ կարել Էքուց քշհանա ինձ հդ դյուսակիլական հանե ըմբաղը յուրան հնգերը աղջկեկներն հետ մնինական։ Ես յուրան առաջում գցլական, վարդը դինիմ ցերքին։ Դու վարդին իրա կգիդաս վր աղջիկնա։ Ետան աղրաղամ քշլական, յուրան ցանա հրցնեմ, հենց այդ վախն էլ կկես փղճցնես։ Էքսիկ շհանան վերթակավերն աղջիկը դուսակյամ թա կենա բաղը հնգերում քխլա կամակն ընկացնում։ Պարավը եշմա տեսնում շահմուրադը հրրքաշ յուրանցը տանց եւը կյամա։ Պարավը վարդը տամատ թակավեր են աղջիկանը, վերմխրել գարաղ ընկենում, նին մնում բաղը շահմուրադը յուրան թիրչկան ծիավը երայա հսնում, աղջիկանը տնում ծին երա, արդեն ծով են կսը հսած, խաբարը նոր հսնումա թակավեր են, թա աղջիկանը թխչծրին։ Աղջիկն էլ ասում է, «Վերետի ազգուն տղայս, թակզը տես տանում տար, թակզը տես տանում» ասե վեր ինձ քցիլծովը շահմուրադու թա ըրխեն կացենցիա տեմ տանում վեր դուսաոնում ծովեն են գրաղը ենքես մարդ կես խոզ դեվը կյամատրա առաջը հələ մինչև դրա հսնելը շահմուրադը աղջկանը սովործրած այնում թա են երվածող մարդի քշտին կկենաս կխափիս նհտը ապրեսվիչ սերնու սեկրետը կգիդաս ինձ ասես կհրցնես ասես վրդեղա հոգիդ հոգուտ տեղն ինձ ասե, քզնը հետ կապրեմ, թաչե չէ։ Աղջիկի հետ էլ անոմա։ Դևեն հրցնում է թա վրդեղա հոգիտ, հինչավս ապրում, ասե նոր ես քզնը հետ կապրեմ։ Դա թա հոգիս, էվյուլի մաչինա։ Աղջիկի թաչե, սոտս ասում։ Դա թա էսին շուշի մաչինա։ Աղջիկն էլա թա, չէ, բալամ սոտս ասում։ Վերջը տա թա էս ծովան վեր անցնկենում։ Ծովեն ընղրաղը մին թակավորու երգիր կա։ Այդ երգիրին են գոլը երկու քրծ կա։ Այդ քրծերը դե քինամնկյամ, յուրուրնիկյամ, հրանում նորիսկյամ, նորիս մտանում, նորիս հրանում։ Այդ քրծեն են գոլին մին ջեյրան կա։ Դրա փորումն էլ մին յաշիկ կա։ Յաշիկումն էլ իրեք ծտ։ Իմ հոգիս հենց այդ իրեք ծտրն են։ Տահան քանի վրա ապրումն, ես էլ նհտնն ապրումում։ Տահան հենց վրստկեցին, յասպնեցին, ես էլ նհտնն մռնլականում։ Շահմուրադը վերքենամ ատստում յուրան աղբերքնու։ Յուրան եշալ չն հղեին երալ քեցալ յետա տերնում կյամ։ Աղջիկը կյամ ատրանասում վեր է դվեն հոգին, էս ինչ տեղեն ապրող ջերանն փորոմնա, եշեգի մաչին ապրող ծտերեն անում։ Շահմուրադը թերչկանցին նստոմա ծովնանց կնում կնամ դուս կամ է թակավերեն երգերը թակավերեն անահրցնում թա իշտեղա էս ինչ սարը թակավերը դրան հրծփորձ անում գյուդմավեր տա յուրան աղջկանը փղճցնողնա դաթա վեր աղջկանը սկրեցալս փղճցնես քս հալալ ամայ ցարը կինացողը իդ չիկամ իմ զոր քասիչքան մարտիկ ընկեցալ ոչ մինի իդ չի եկալ դաթա ես կինամում թակավերնան յուրան մարտիկը օզումն վեր թողեն վեճ տաթա չէ վեր չէ ես պիտի կինամ թակավերնան յուրան մարտիկը թա ասա պլա թողեցեք կինա ա հա, կինամա թող կինա Շահմուրադ նույնան թրջկանցին նստում է, կինամ այդ երկու սարեն ղաթավը կամուն ման անցկենում, դույս կամ ջերանեն կոշտը։ Նհատը կռվանում, ջերանը հիշքան ոզում ավեր տրան պոզը փտրոկանը սպանը կարում չի։ Բյուրդա ջուդարնակցում շատ դիժեր ջերանեն սպանում, փորը ճաղում, յաշիգը դուսոնում, կոտրում, ծտերեն մինին սպանում։ Տավեր մին ծտեն սպանումա, դով նուրան տանը ուժու խելա թուլուցնումա ռանգը սփերտնումա բյուրդան մաննը կծումա գյուդումա պենի հինչումնա թակավերը նղջկանա թա ես իստի գալա թրաշ չմ ըրե իմ սերնու սեկրետս պիտի քեզ ասած չինի ըսեցը լա հունցնի վերցտերան մինի սախ թողե վեր ես մնակ ինձ հետ կարեմ ապրեմ այդ վախտը շամուրադը երկունջի ծտենել ասպանում դու լապահալանգյում մին ծտնել յորանում պյուրում դվին տանը պես թողում, վերլեհա տրանավ յուրան հտը ապրե, կարևիչ մարդուցու վնաստա։ Այդ մին ծտնել աղջիկն ասպանում, դովը հոգին փչում է մռնում։ Շահմուրատ նետղջկանը յորանում պյուրում տինում թրծկանցին երա, կինամ դուսկամ յուրան հորու երգերը։ Թագավորը պերում 40 տղորանցը հրսանը կը օխ տոր օխ դքշերանում տահանց պսակում։ Շահմուրադն էլ թագավետ դինում

Լողմանին մի շատ բեն գիտացող հարուստ մարդ է այնում։ Տածարայություն Անտոն Արգյամլիգի Պերնավ ու Չամադանավ։ Հղեննի մինցիալ կթենում, Չամադանը կցում ցին իրա, ինքն էլ ցին նստում, հղենում բիդա տոն։ Ուրան հդ ցին տարեկյամա։ Շատ ակյամ թախրեք, տեսնման վեր դավարը հղծը գրաղ են հրացման։ Իսկ շոբանը մեղրախտը թեյնա տվալ, կուվերենա թմաշանում։ Լողմանին հղացեն երեգոլը նրա ծողմին կով ու եշումա ծիծաղում։ Ձիատարը գյուդը մաթա յուրան իրայա ծիծաղում, լողմանուն ասում է, «Ա դու իմ ցին նստալս, տոնս կենամ ես էլ քու հետ փյադա կյամում, հələ ընձրել ծիծաղումս, ձիաս վրիկ, տեստենդ երածը քրը հտել ինձ հարկավոր չի, ես ետ եմ տեռնում»։ Լողմանին տեսնում է, որ ձիատարը իսկապես կզնվալա ասում է, «Ա քզրաչում ծիծաղում է, ենքովն իրայեմ ծիծաղում»։ Մեսհաթան յետը ծննականա դանանել յուրան նման այննական, ճակատը սպիտակ։ Չոբանը մտանում ասում է՝ դու դուրս չես ասում։ Դանան յուրան հորու նման այննական։ Հակին սպիտակ։ Հա, դուզսը ծերվերկովը մին սահաթան յետը պիտի ծնե։ Դե ճակատը չի սպիտակ նական է, հակին սպիտակ ցալած դերած չկատեն։ Իդի վեր շատ հոջաթնտամ լողմանին ան չոբանը շարթին կամ։ Դե շարթի մերջինալի գյուդումակ։ Լողմանին ասում է՝ «Կովը մորթենք»։ Թա դանան իմ ասածինի դու ինձ 3000 մանեթ փող տաս։ Իսկ վեր քո ասածինի ես քեզ 3000 մանեթ տամ, կովնել հələ քեզ աշխատանք, մսնան կաշին ծախե, ինչ ոզմս հրա։ Հələ մին պենել քեզ խալատ կանեմ։ Չոբանը Ղաբուլանում կովը մորթում ընտեսնում դանան մորը փորումը հակին ցալած ճկատեն տիրած դնեն ճակատը սպիտակ չի հակինասիպ տակ։ Լողմանին մնում է զարմացած ասում է. «Ես շատ կարթած, աշխարհ տեսած մարդ եմ։ Բենան տուսակյան որ դու ինձան այլս շատ գյուդում։ Էդ հունցա որ դու չոբան մարդ, ես լողմանի։ Դու գիտացեր ես չէ»։ Չոբան ասում է. «Բենան տուսակյան, որ ես քզանա շատ եմ գյուդում։ Այն վախտը, որ ես ու դու մորայելել ենք, մին բարի սահատ հալալ, մին իմաստուն սահատ, ամա դու ինիլիս վախտը Վղճարն ուրան դիմակն ալյուզ տվալ, իսկ իմինիլիս վախտը վղճարն ուրան վննավը ուրան պոզնա կորալ։ Իմ փայս վսկրնանգալ քուննել դիմակնան եղը։ Դրա հետել ես չրչարվալում։ Քասի պիտի ապրեմ, դու էլ համ դինչ պիտի ապրես համել հարուստ։ Լոմանին չուբանին 3000 մանաթանը կման, դու շաունում մին 20 վսկը ելտամ, էլ այրան հղացը շարունակում։